Bonjour Léa, je viens d'écouter ton message. Comment puis-je t'aider? Bon, ma collègue Josette est tellement bruyante quand elle parle aux clients que cela me déconcentre. Oui, je sais que ton travail demande un maximum de concentration. Exactement. Mais depuis que je lui ai fait cette remarque, elle ne me parle plus. Je comprends son problème. Il est difficile de parler à voix basse lorsqu'on s'adresse aux clients qui sont des personnes âgées. Euh, je vais trouver un bureau dans lequel tu travailleras seul. Ça va? Ce sera chouette. Merci beaucoup. De rien.